Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1937. Antonio de Oliveira Salazar već pet godina vlada Portugalom. U listopadu 1910. republikanske snage u Portugalu, nakon što je pacijent duševne bolnice ubio vodećeg republikanca, psihijatra Miguela Mombardu, srnule su monarhiju. 4. listopada te godine s balkona Lisabonske gradske vijećnice Proglašena je republika. Kralj Manuel II. pobjegao je jahtom u Veliku Britaniju. Republika se brzo pretvorila u jednu od nestabilnijih u Europi. Do 1926. imala je osam predsjednika, 44 rekonstrukcije vlada i 21 pokušaj prevrata. 28. svibnja 1926. Republiku je okončao vojni udar. Dvije godine kasnije u teškoj ekonomskoj situaciji vojska je za ministra financija odabrala Salazara, tada profesora ekonomije na sveučilištu u Koimbri. U srpnju 1932. čelnik vojne hunte general Antonio Oscar de Fragoso Carmona imenovao je Salazara za premijera, a on je brzo stvorio autoritarni poredak za koji je i napisao ustav. Godine 1936. pored funkcije premijera Salazar je preuzeo i Ministarstvo vanjskih poslova i Ministarstvo obrane. Kada je počeo građanski rat u Španjolskoj, odmah je podržao Franciska Franka. Pet godina takve vlasti Salazaru je preskrbilo puno neprijatelja. U siječnju 1937. eksplodirao je niz bombi u sjedištima organizacija koje su podržavale Franka i protivnike Španjolske republike, kao i u sjedištu američke naftne tvrtke Vacuum Oil. Portugalsko veleposlanstvo u Parizu izvijestilo je da ima informacije da iza svega toga stoje agenti kominterne. Prava istina bila da su bombe postavili portugalski anarhisti. Filipe Ribeiro de Menešeš u Salazarovoj biografiji piše dok je policija gledala u krivom smjeru, anarhistička ćelija koja je uključivala osobe poput Midia Santane, Francisca Damaja i Raula Pimenta, počela je pripremati atentat na Salazara, koji je trebao biti najkraći put prema uništenju režima i kraju njegove potpore Franku. Salazarov tjedni put u rezidenciju njegova prijatelja Josua Trokaua, kako bi bio na misiji u njegovoj privatnoj kapelici, nije bio tajna i bio je dokaz kako se sigurno Salazar kretao po Lisabonu. Prvotni plan bio je da se na Salazara izvede odvažan napad strojnicom, dok se njegov automobil približavao rezidenciji na Veniji Barpoza pozad Bocage, tada mirnoj ulici u buržujskom dijelu grada. Plan je napušten kada se nije uspjelo osigurati vozila iz kojih bi bio organiziran napad i zamijenjena je planom prema kojem je noć prije trebala biti postavljena moćna bomba u kanalizaciji ispod ulice, blizu kanalizacijskog otvora pored kojeg je bio obično parkiran Salazarov automobil. Dinamit za napad kupljen je ilegalno u rudniku Pirita San Domingoš na jugoistoku zemlje. Bomba je postavljena u noći 3. srpnja u subotu. Salazar je po običaju u nedjelju dovezen pred kuću svog prijatelja gdje je trebao biti na misiji. Kako je napad prošao, pisao je sam Salazar u nedjelju 4. srpnja u telegramu koji je sam napisao i naložio da bude poslan svim portugalskim veleposlanstvima u svijetu hitno. Danas oko 10.30 ujutro, kada se automobil zaustavio ispred vrata kuće gdje obično idem na misu, jaka je bomba eksplodirala ispod kanalizacijskog otvora udaljenog nekoliko metara od automobila. Pod Podudarnost između eksplozije i zaustavljanja automobila sugerira da je ona detonirana električki. Usprko silovitosti eksplozije i velikoj jakosti naprave, materijalnoj šteti na obližnjim kućama, pločnicima i cijevima, nije bilo osobne tragedije, čak ni lakših ozljeda. Eksplozija je nasred ulice napravila krater velik 3 sa 4,5 metra. Svi okolni kanalizacijski otvori i vodovi eksplodirali su. Prozori na toj aveniji bili su razbijeni, ali Salazar nije dobio ni ogrebotinu. Salazar je dobro iskoristio atentat. U odijelu prekrivenom prašinom od eksplozije inzistirao je da ode na misu, kao da se ništa nije dogodilo. Navečer su se njegove pristalice okupile na glavnom Lisabonskom trgu. Na putu do njega prošli su ulicom u kojoj je bila njegova kuća. Salazar se kratko obratio okupljenoj gomili i rekao Nema sumnje da smo neuništivi, jer providnost tako to želi i zato što na zemlji vi tako želite. Nakon dugog klicanja Salazar je gomilu pitao Može li biti sumnje da se revolucija nastavlja? Gomila je odgovorila s izvikivanjem riječi ne. Tri se puta Salazar pojavljivao na prozoru kako bi se obratio gomili. U zadnjem pojavljivanju rekao je. Gospodo, zahvaljujem vam na ovoj demonstraciji iz dubine moje duše, ne u moje ime, jer ja sam imun na taštinu i slavu, već zbog toga što mi vi svi dajete utješnu sigurnost da naš rad više ne može nestati. Dok je Salazar kapitalizirao činjenicu da je neokrznut preživio napad, njegova državna policija za nadzor i obranu imala je kraticu PVDE, krenula je u potragu za počiniteljima. U telegramu potpore Salazaru nakon napada Benito Mussolini napisao je da narav napada upućuje na njegove počinitelje, te da milosti ne treba dati destruktivnim i kriminalnim snagama boljševizma. PVDE bila je uvjerena da su one napade u siječnju 1937. izveli agenti Kominterne. Potraga za počiniteljima atentata na Salazara usmjerena je u smjeru na koji je ukazao i Benito Mussolini. Filipe Ribeiro de Menešeš piše. PVD se pokazala sposobnom zastrašiti, ali ne i istražiti. Nakon razoblja od više od 40 dana, tijekom kojeg je Pritisak da se nađu počinitelji rastao, petero ljudi koji su svi priznali zločin izvođeni su pred novinare koji su u nizu članaka hvalili taktiku i varke kojima je PVD našla krivce. Početni smjer istrage, potraga za petoricom simpatizera komunizma koji su dobili naputke izvana, dovela je tajnu policiju u slijepu ulicu iz koje se ona odbila povući i petorica su tučena sve dok nisu priznali zločin i pristali prihvatiti detalje napada koje su im sugerirali njihovi tamničari i mučitelji. U tome su im pomogli i krivi zaključci do ih je došao vojni stručnjak koji je proučio ostatke bombe i objavio da su oni uvezeni iz inozemstva. On je također identificirao eksploziv kao melinit, a ne kao češći i ispravni dinamit. Nevjerojatno je da su neki od pravih počinitelja uhapšeni u velikoj potrazi nakon bombaškog napada i da su priznali zločin, ali su odbačeni kao agenti provokatori koji žele odvratiti policiju s pravog traga. Na kraju su pravi počinitelji atentata uhapšeni i osuđeni. Sve je završeno u tišini, daleko od javnosti. Bombaši, predvođeni Emidijom Santanom, suđeni su pred posebnim vojnim sudom, koji je osnovan 6. studenog 1933. i na kojemu su sudili za zločine protiv sigurnosti države i njezinih organa. O suđenju nitko nije izvještavao. Petorica koju su pod batinama priznali da su izveli napad, nakon godinu dana pritvora pušteni su na slobodu. Također se o tome nije izvijestilo. Salazar je od fašističke Italije zatražio pomoć i savjet u restrukturiranju svoje tajne policije. Salazar je i dalje nastavio vladati kao neosporni gospodar Portugala. Nakon napada Salazar se ponašao kao da on na njemu nije ostavio traga ali jest. Salazar koji je u svojoj viziji Portugala obitelj stavljao na visoko mjesto, zapravo obitelji nije imao. Zna se da je imao dvije značajne veze. Zadnja je zapravo bila ljubavni trokut između njega, Marije Emilije Vjere i poznatog novinara Norberta Lopeša, za kojeg će se Marija Emilija oženiti. To je neće zaustaviti da svaku godinu do 1968. Salazaru izrađuje horoskop. Nakon tih veza u njegov se dom doselila Maria de Jesus Caetano Freire, koji je Portugal znao kao Donu Mariju. Ona je vodila njegovo kućanstvo od 1937. i službenu rezidenciju. U Salazarovoj kući bilo je i djece, ali ona nisu bila njegova. Prvo od njih bila je Marija de Sao Rita, koja je bila mlađa sestra Zeta Done Marije. S tom Ersac obitelji, kako ju naziva Filipe Rebiro de Menešeš, Salazar je živio u kući ispred koje je došla ona gomila nakon napada kako bi ga podržala. Nakon napada Salazar se ipak odlučio da treba neko sigurnije mjesto. Filipe Ribeiro de Menešeš piše... Najvažnija promjena bila je stvaranje službene rezidencije za predsjednika vijeća u stražnjem dijelu palače Sao Bento, gdje se sastajao parlament i gdje je bio smješten Salazarov ured. Više nije unajmljivao stan za sebe i svoju kvazi obitelj. Od tada nadalje Salazar će živjeti iza zidova, krećući se između doma i ureda u trenu. Kako je njegova rezidencija imala kapelicu, Salazarove vjerske obveze mogle su biti ispunjene, a da se ne izloži vanjskom svijetu. Kako je rezidencija imala pristup malenom privatnom parku, Salazar se više nije šetao ulicama Lisabona, već unutar toga parka. Salazarova reputacija pustinjaka ili zbog njegove vjerom obilježene prošlosti redovnika bila je nakon toga pojačana. Sada se barem moglo udovoljiti njegovoj ljubavi prema vrtlarstvu. Vrtovi oko rezidencije postali su njegov omiljeni projekt i predmet brojne korespondencije sa stručnjacima grada Lisabona. Dona Marija se u međuvremenu brinula za vrt s povrćem i za domaće životinje. Sada njegova predanost povrću uzgojenom u domaćinstvu može se činiti nevjerojatno moderna i zelena, ali u to vrijeme na nju su lisabonski krugovi gledali s čuđenjem i to je pojačalo mišljenje da je Salazar škrt. Njegova škrtost bila je predmet mnogih šala, čak i među njegovim najbližim suradnicima. Salazar je Portugalom vladao kao njegov neusporni gospodar sve do 1968. godine. Staž od 36 godina na čelu autoritarnog režima među najdužima je u europskoj modernoj povijesti. Čak i kada je 1968. Salazar postao nesposoban za vladanje i kada ga je naslijedio Marcelo Caetano, režim koji je on uspostavio nastavio je živjeti a onda se 1974. godine taj režim, tada već dug 42 godine, srušio u jednom danu. U večernjem izdanju Lisabonskog dnevnika Republika od 24. travnja 1974. godine u odjeljku o recenzijama objavljena je ova poruka anonimnog čitatelja. Program Limite poboljšava se već nekoliko tjedana. Kvaliteta vijesti i izbor glazbe doveli su do toga da se Limite mora obavezno slušati. Limita je bila emisija koja se oko ponoći emitirala na radio postaji Renesansa, koju je vodio Jose Vasconcelos. U 25 minuta nakon ponoći, 25. travnja 1974. u emisiji Limite emitirana je ova pjesma. Vila terra da fraternidad. O dentro de ti Pjesma se zove Grandola Vila Morena. Nju je napisao i izvodio Zek Alfonso. Bila je to jedna od Alfonsovih pjesama koju portugalski režim nije zabranio. Emitiranje te pjesme bio je znak za početak državnog udara koji je organizirao pokret oružanih snaga. Organizacija koju su osnovali niži časnici portugalske vojske kojima je bilo dosta Salazarovog režima i ratova koje je Portugal vodio u svojim kolonijama Angoli, Mozambiku i Gvineji Bisao. Režim koji je uspostavio Antonio de Oliveira Salazar 1932. srušen je u samo jedan dan. Nakon tog dana, 25. travnja 1974. u Portugalu je počelo nemirno razdoblje kojemu je ta zemlja bila između revolucije, kontrarevolucije i strane intervencije. Na kraju iz svega izašla kao parlamentarna demokracija. U sljedeće dvije povijesti četvrtkom govorit ćemo o tim nemirnim portugalskim godinama. Naš sugovornik je Želimir Brala. Da, naprosto režim je očito već bio toliko truo i zapravo je već bio kula od karata da je trebalo samo malo ga pogurnuti pa da se sve raspadne ali to što se on tako raspao je e, bio uvod u jedan period koji je vjerojatno najbolji period u ukupnoj portugalskoj povijesti. Od revolucije Karanfila 25. travnja 1974. do naravno danas, dana današnjeg a prije toga u devet stoljeća portugalske neovisnosti su se događale silne, silne različite stvari. Dakle, ratovi, pobune, nasilni državni udari, ubojstva i tako dalje. U ovih posljednjih, e, dakle, možemo reći 50 godina, to je razdoblje naprosto stabilnosti, koja je samo iz početka, u prve dvije godine nakon revolucije Karafila, bila donekle poljuljana, dok su se e, stvarali novi, potpuno društveni, politički, pa i ekonomski uvjeti. Ako bismo e, išli periodizirati portugalsku povijest 20. stoljeća, onda je prva velika marka je vjerojatno 5. listopad 1910. godine kad se nakon dvogodišnjega regenstva, nakon ubojstva kralja se uspostavlja republika. Potom je idući veliki preokret u zemlji vojna diktatura do koje je došlo 26. nakon velikih e, turbulencija u zemlji i kad se pojavljuje Salazar prvo kao e, ministar, a potom 28. godine i kao predsjednik e, vlade. I time otpočinje period koji se zove, Salazar ga je nazvao, nova država. Za razliku od svih onih prethodnih država koje su bile, ovo će biti nova država. A nova država je zapravo tužan period e, diktature koju će tek revolucija Karafila maknuti. 27. travnja 1958. godine Antonio de Oliveira Salazar navršio 68 godina. Nakon 41 godine umirovio se kao profesor na sveučilištu Coimbra. Salazar je uvijek bio pažljiv prema novcu. To što je 41 godinu bio službeno na platnom spisku sveučilišta u Coimbri donijelo mu je godišnju mirovinu od 125.400 eskudosa. To je bila trostruko veća mirovina od one koju bi zaslužio kao predsjednik vijeća ministara. Salazar je već 26 godina vladao Portugalom. Te 1958. New York Times u svom je uvodniku njegovu vlast opisao kao mirni, dobrohotan i na izgled posve prihvatljiv totalitarizam, s kojim su, čini se, Portugalci zadovoljni ili su barem rezignirani prema njemu. Salazar se osjetio tako siguran u svoju vlast da je te 1958. čak i dopustio relativno slobodne izbore. Ali na njima je izazov došao od krajnje neočekivanog protivnika, generala Humberta Delgada, inače do tada čvrstog pobornika Salazarove nove države. Prema Ustavu iz 1933. predsjednik Republike birao se izravno, ali Ustav nije govorio tko mogu biti kandidati. Kada se Delgado pojavio kao jedan od kandidata, Salazar nije bio zabrinut. Delgado se dokazao kao vjerni pobornik nove države. Salazar ga je imenovao na čelo tajništva za civilno zrakoplovstvo i na tom je mjestu bio izravno podređen Salazaru, koji je bio predsjednik vlade. Delgado je trebao organizirati civilno zrakoplovstvo u Portugalu i to mu je omogućio da putuje u nazemstvo. Tamo mu se nije svidjelo što je vidio. Filipe Ribeiro de Menešeš donosi pismo koje je Delgado poslao Salazaru nakon puta u Irsku. Nakon što sam posjetio dva aerodroma, Dublin i Shannon, osjećam se slomljen. Malena zemlja od neviše od četiri milijuna stanovnika bez ikakvog globalnog dosega, bez ikakve slave osim svoje hrabrosti, tako često loše iskorištena, Irska je počela prije rata graditi aerodrom za kratke letove. U njegovim sjajnim prostranim zgradama ste staviti tri ili četiri naša aerodroma. U Šenonu, transatlantskom aerodromu, još nema zgrada, ali podignuta su vrijedna i udobna boravišta od drveta, koje imaju i nešto od luksuza. I čim dobiju potrebni materijal, poče će se izgradnjom trajnih zgrada. Delgado je napredovao do portugalskog vojnog atašeja u Washingtonu, pa onda do čelnika portugalske stalne vojne misije u NATO i onda u Washingtonu. Boravak u Sjedinim državama uvjerio ga je da nova država treba veliku promjenu. Godine 1953. dobio čin generala. Pet godina poslije, 10. svibnja, u jednom lisabonskom kafiću objavio je svoju kandidaturu za predsjednika. Na događaju se okupilo oko 300 ljudi. Jedan ga je novinar pitao što će učiniti sa sala Lazarom kada bude izabran. Delgado je odgovorio, riješit ću ga se, naravno. Osam dana nakon tih riječi, na skupu za Delgada, održanom u sportskoj dvorani, policija, žandarmerija na konjima i agenti tajne policije, koja je sada imala kraticu PIDE ili PID, udarili su na okupljene. Agenti PID otvorili su vatru na gomilu iz automatskog oružja. Reuters je izvijestio o oko 80 ozlijeđenih. Salazarov kandidat za predsjednika bio je Ameriko Tomaš. Izbori su bili održani 8. lipnja 1958. Filipe biro de Menešeš piše. Mehanika portugalskog izbornog sustava, koji se desetljećima nije mijenjao, nije mogla više biti podatna prevari. Svaki je kandidat davao svoj glasački listić, koji su onda bili izvan birališta dijeljeni biračima, kada bi oni dolazili na biračka mjesta. Zastrašivanje birača i stavljanje glasačkih listića u glasačke kutije bilo je vrlo lako. Od milijun glasova koji su službeno zabilježeni, više od tri četvrtine otišlo je Tomašu. 9. lipnja Diario da Manja objavio je naslov Težak poraz za generala Delgada, čije je ciljeve nacija jasno odbacila. Delgado je odmah izjavio da je počinjena prijevara i da je uoči izbora ukradeno oko 150 tisuća njegovih glasačkih listića. Koliko je glasova uzeto Dalgadu nikad nije točno utvrđeno, ali žestina s kojom je dio stanovništva podržao Dalgada na njegovim predizbornim skupovima iznenadila je Salazara. On je dalje vladao Portugalom, ali više se nije mogao zavaravati da je Portugal sretan i zadovoljan njegovom novom državom. Portugal je relativno bezbolno prošao kroz drugi svjetski rat, nije sudjelovao, proglasio je neutralnost, pomalo je trgovao i sa Njemačkom i Italijom naravno i sa zapadnim eh, saveznicima i nekako se izvukao iz tog velikog svjetskog, eh, velike svjetske nesreće. Relativan mir je trajao do 61. godine. 61. godine u tom velikom portugalskom carstvu koji uključuje kolonije u Africi počinje kolonijalni rat u Angoliji, u Gvineji Bisau, u Mozambiku i taj period će također bitno označiti portugalsko društvo, portugalsku politiku, portugalsku ekonomiju i zapravo će biti, kolonijalni rat će zapravo biti osnovni ili jedan od dvaju osnovnih pokretača koji će mlade kapetane, mlade satnike koji su uglavnom smješteni u prekomorskim teritorijima i vode te ratove za koje oni kao vojnici znaju da ih oni ne mogu dobiti. Doduše ne može ih dobiti niti gerila koja ih napada, bez obzira na pomoć e, izvanjsku. Dakle, riječ je o patu iz kojeg na neki način treba izaći i u tom kontekstu se javlja taj pokret mladih kapetana koji će izvesti velebni čin rušenja staroga poredka, da nisu oni izazvali ni jednu ljudsku žrtvu. Nažalost, 25. travnja, negdje oko 11 sati, oduševljena masa je otišla, krenula prema sjedištu političke policije u ulici Antoniju Marija Kardozu a tamo su bili zabarikadirani ti članovi PID. PID je oznaka za političku policiju, ona se drugačije zvala u pojedinim periodima, tada se na primjer zvala glavna uprava sigurnosti, ali ostala je kao PID u povijesti. E, i oni su tamo zabarikadirani, počeli su nasumično pucati sa prozora, bojeći se da će masa prodrijeti u zgradu i pritom je nažalost izgubila život četiri čovjeka, dakle četiri ljudske žrtve, što je naravno strašno, ali ipak e, daleko blaže od onoga što bi se moglo očekivati nakon takvog velikog preokreta. Salazar je bio suvremenik Benita Mussolinija, vođe fašista u Italiji kasnijeg Dučeja i Josea Antonija Prima de Rivere, osnivača španjolske falange i često su ga uspoređivali s tim fašističkim vođama. Ali Salazar zapravo nije bio vođa. Rijetko se kada pojavljivao pred masama, a i kada bi se pojavio bio je loš govornik drven i krajnje nekarizmatičan. Propaganda njegovog režima predstavljala ga je kao mudrog oca nacije, gotovo redovnika, koji sve vrijeme posvećuje spasu Portugala. Na posterima je prikazivan s križarskim mačem u rukama i kao nasljednik Ivana ili Joao IV. kralja koji od Španjolske ponovno izborio nezavisnost Portugala 1640. David Birmingham u sažetoj povijesti Portugala donosi sud francuskog povjesničara Žaka Žoržela da je Salazar zapravo bio malo buržujski monokrat bio je to fašizam lišen svih atributa fašizma. Neka vrsta travestije kojom je sitničavo vladao čovjek koji je imao nevjerojatnu želju za moći i koji je 40 godina živio u samoći te se osjećao bolesno kada se morao susresti sa skupinom ljudi. Čovjek koji je tvrdio da je od sudbine izabran za izuzetnu misiju, čovjek gorućeg ponosa iza fasade skromnosti, čovjek koji je želio dokazati svoj genij kroz potpuno idiosinkratski koncept sreće svog naroda, čovjek koji je na kraju doveo svoju zemlju i narod do propasti. Salazar je pažljivo uvezao vojnu elitu, gradsku srednju i višu klasu, pristalice monarhije i katoličku crkvu. Svima njima bila je zajednička mržnja prema republici. Većina stanovništva trebala je biti pitoma. Za nju je bila namijenjena formula 3F, Fado, Tugaljiva glazba, Fatima, svetište i kult majke Božje, te futebol, nogomet. Takav život još se pogoršao 1961. godine, kada su u golemom portugalskom kolonijalnom carstvu počeli izbijati pobune. Te godine Salazar ponovno preuzeo ministarstvo obrane, čelništvo vojske, predvođeno ministrom obrane, generalom Žulijom Boteljom Monizom, pokušalo je državni udar, zapravo više demonstraciju da Salazar treba vojsku više nego što ona treba njega. Pokazalo se da je Salazar ipak jači. Kao ministar obrane u travnju 1961. on je uputio prve četiri satnije portugalske vojske iz metropole u Angolu. Rat u kolonijama bit će ključan da se mladi časnici koji su svi služili u tim kolonijalnim ratovima odluče na državni udar. Druga republika, odnosno salazarizam, funkcionirao je relativno stabilno. No, kako je Salazar govorio, zamijent so, ponosno sam, jer je bio izoliran u međunarodnoj zajednici, pogotovo nakon drugog svjetskog rata, kad mu nisu opraštali kolonije i siromaštvo je bilo veliko, socijalne razlike goleme, visoka stopa nepismenosti, visoka stopa smrtnosti novorođenčadi, težak ili nemoguć pristup eh, medicini osim ako medicina je bila privatna, dakle nije postojao ovaj sistem kao što postoji danas e, i tamo i kod nas, e, da bi postojalo javno zdravstvo i svim ostalim lošim kriterijima u kojem je živjelo to siromašno e, stanovništvo. Treba reći ipak da je i za vrijeme Salazara bio nekog napretka, imao je recimo Portugal tada za vrijeme salazarizma, pogotovo posljednjih godina, relativno visoku stopu rasta, ono što nije postojalo uopće nalazi se u području sloboda ljudskih prava. To naprosto nije postojalo, nije pravo postojalo na udruživanje, pogotovo ne na političko okupljanje. Bila je politička policija, ta zloglasna PID, postojali su specijalni sudjevi koji su sudili za kaznena djela protiv državne sigurnosti, a u praksi je dobilo sve. Sve što god je politička policija htjela podvesti ili politika htjela podvesti pod ugrozu državne sigurnosti je moglo biti suđeno. Postavila je jedna stranka, Salazarova stranka, postao je snažan cenzorski aparat i uopće cenzura u tisku, na radiju da bome i na televiziji kad je ona došla, u književnosti, u umjetnosti. Kontrast je toliki u odnosno današnje vrijeme da ljudi koji tada nisu živjeli teško mogu i zamisliti život podvrgnut tako strogim restrikcijama. E, s revolucijom se sve to promijenilo. Pojavila se sloboda udruživanja, pojavila se sloboda osnivanja političkih stranaka, izlazak na birališta za sve građane, što do tada nije bilo. E, slobode su se također osjetile i u društvenim ponašanjima i običajima, dopušten je razvod. Supruge su postale ravnopravne supruzima, do tad su supruzi vodili, e, su im bili tutori. Kasnije, relativno nedavno, 2008. godine, je dopušteni pobačaj, to su sve bile naprosto nezamislive stvari za vrijeme režima koji je osnovao Antonio di Olivera Sarazar i vodio ga do 68. godine. Godine 1928. general Antonio Oscar de Fragoso Carmona, predsjednik Republike, jedan od vođa vojnog udara dvije godine prije, ponudio je Salazaru po drugi puta mjesto ministra financija. Prvi mu je puta to ministarstvo vojska ponudila odmah nakon državnog udara. Ali on je ponudu odbio jer nije dobio jamstva da će imati odrišene ruke u sređivanju financija. Godine 1928. ta je jamstva dobio i on je imenovan za ministra financija. Novine su Salazara tada nazvale diktatorom od financija. Filipe Ribeiro de Menešeš piše. 20. svibnja on je održao prvi sastanak vijeća za reformu budžeta. Bilo je to tijelo za rezanje troškova čiji su članovi dolazili iz cijele vlade. Budžet predstavljen 31. srpnja predvidio je višak od 1576 kontosa ili oko 14.500 funti sterlinga. Antonio Feru će u osvrtu na taj trenutak kasnije napisati. Prva javna reakcija na taj jednostavni budžet kućanice bila je apsolutna nevjerica. Kako je moglo biti tako jednostavno? Ako je to sve što je trebalo učiniti, nije trebalo otići na sveučilište u Koimbri. Nije bio potreban učeni profesor. Druga reakcija bila je bol. Bol je došla kada se shvatilo kako je Salazar ostvario višak u budžetu. Povećao je prihode za 200.000 tisuća kontosa, a smanjio ih za 140 tisuća. Uveo je nove poreze. Jedan od njih imao je naziv porez javnog spasa i povećao je postojeće. Filip Ribeiro de Menešeš piše. Državni službenici, vojni časnici, stari umirovljenici, svi su pretrpjeli udarac. Povećani su porezi na vlasništvo, posebno gradskim područjima. Nakon godine dana prisilnih štednji u državi objavljene su i službene brojke, čiji je rezultat bio zapanjujući. Predviđeni višak narastao je na 2,6 milijuna funti. Višak u proračunu bit će Salazarov cilj tijekom cijele njegove vladavine. Rezultat takve štednje bio je nerazvijeni Portugal, o toj nerazvijenosti dovoljno govori činjenica da je krem 60. godina 20. stoljeća u zapadnoj Europi radilo oko milijun Portugalaca. Nakon Alžira i Turske, Portugal je zapadnoj Europi dao najviše takozvanih gostiju radnika. 68. godine je on pao sa vlasti i pao sa stolice. Naime, za vrijeme pedikure ležaljka se izmaknula, udario je potiljkom u betonsko tlo i više nije mogao, nije više bio sposoban e, kognitivno, ni mentalno, intelektualno da e, upravlja zemljom. Naslijedio ga je Marcelo kajetanu Marcelo kajetanu ga je pokušao, taj režim pokušao donekle ublažiti, ali i dalje su se zapravo isti zakoni miješali s moralom dominantne katoličke e, religije. Kapetani koji su, dakle mlađi oficiri koji su vodili cijelu priču, nisu se usuđivali vjerojatno ni misliti da će svojom smjelošću i hrabrošću potaknuti revoluciju. Oni su vjerojatno očekivali e, mirnu tranziciju prema demokratskom režimu s nejasnim zapravo obrisima što će se događati u budućnosti. Program pokreta kapetana koji se pretvorio u pokret oružanih snaga, eh, MFA, Movimento des Forces Armadas, navodio kao uzrok pobune slijepu ulicu u koju je upao režim upravo vođenjem 13-godišnjeg kolonijalnog rata ili kolonijalnih ratova, točnije rečeno, na tri ratišta Angoli, Gvineji, i Mozambiku, kojemu se ratu naprosto nije vidjelo kraja. Njihov program prvi kaže da velika nacionalna kriza kroz koju Portugal prolazi mora biti riješena, kažu oni, demokratskim putem. General Antonio Spinula, vojni guverner Gvineje Bisau i ugledan oficir, revidirao je jedini među generalima, revidirao je taj dokument i potpisao ga. Poslije su ga pobunjenici stavili na čelo vijeća nacionalnog spasa, koju su sačinjivali sedam generala i stavili su ga također na čelo države. Taj dokument ne govori još o dekolonizaciji, nego o priznavanju da je rješenje za ratove u prekomorju političko, a ne vojno, i da treba tražiti rješenje naprosto koje će dovesti do mira a na unutarnjem planu program traži da se sazove Ustavotvorna skupština na temelju općih i tajnih izbora u roku od 12 mjeseci. Program ne govori, to je zanimljivo, o dopuštanju osnivanja političkih partija, nego tek o političkom udruživanju. A taj program bi trebao provesti civilna privremena vlada kao neka vrsta upravnog, administrativnog tijela koji će provesti program. Navodim to jer će naravno poslije stvari krenuti sasvim drugačije nego što je zamišljen o programa. Kenneth Maxwell u knjizi Stvaranje portugalske demokracije donosi riječi jednog od mladih časnika iz pokreta oružanih snaga. Revolucija 1974. došla je s lijeva, nakon 50 godina desne diktature, odakle je i mogla doći. Tu revoluciju, nazvanu revolucija Karamfila, izvojio pokret oružanih snaga. Njegova jezgra bio je 15-člani koordinacijski komitet. On je koordinirao akciju oko 200 časnika, uglavnom poručnika, satnika i bojnika. Bila je to oko osmina srednje srednjeg i nižeg časničkog kadra portugalske vojske. Većina ljudi u tom pokretu bili su lijevo orijentirani, ali nisu bili jedinstveni u svom političkom stavu. Ono što ih je snažno povezivalo bilo je njihovo neprijateljstvo prema režimu koji je, pored toga što je loše vladao Portugalom, ustrajavao u teškom i krvavom ratu u kolonijama. Kenneth Maxwell piše. Dugotrajnost kolonijalnih ratova naravno da je pogoršala dugogodišnje napetosti. General Košta Gomeš primijetio je 1974. da samo političari bez mašte mogu misliti da vojne metode mogu riješiti problem subverzivnih ratova. Svaki obrazovani vojnik zna dovoljno vojne povijesti da ne sumnja u istinu koju je iskazao Sun Tzu oko 500. godine prije Krista, koja kaže da su subverzivni ratovi politički fenomen u kojem je vojni element nužan, ali nije dovoljan za njegovo rješenje. Vojni časnici bili su i revoltirani svojim statusom. Kenneth Walker donosi iskustvo jednog od osnivača pokreta oružanih snaga, satnika Souze Castra, koji je kao poručnik u ratu u Angoli zarađivao 4500 skudasa na mjesec, što je bilo manje od nosača u hotelu Imperialu Luandi. Kad je dobio čin satnika i premješten na ratište u Mozambik, Castro je imao plaću od 10.000 skudasa na mjesec, manju od plaće brijača u Nampuli, gradu na sjeveru te zemlje a na sve to je došla i činjenica da je u ratovima u Angoli, Mozambiku i Gvineji Bisao poginulo oko 11.000 portugalskih vojnika. U odnosu na broj stanovnika to su bili veći kubici od onih koje je američka vojska pretrpjela u Vjetnamu. Tad se još nije govorilo o slavnoj politici 3D, demokracija, demokratizacija, dekolonizacija, razvoj. E, zašto 3D? Zato što je to na portugalskom se razvoj kaže desenvolvimentu, dakle demokratizaciju, deškolonizaciju i desenvolvimentu, što je slogan koji će poslije biti rabljen kao sinteza namjera pokreta oružanih snaga. Ono što je iznenadili Portugal i cijeli svijet bila je ta brzina upravo i lakoća kojom se diktatura raspala, Također, nitko nije mogao predvidjeti takvo silno oslobađanje narodne e, energije i posvemašnje prihvaćanje narodnih masa padu te polustoljetne diktature. Dakle, drugim riječima, pokret oružanih snaga pobjedio je u roku od jednoga dana. Odnosno, samo jedan dan je trebao da se režim raspadne. I ta upravo miroljubiva i masovna narodna karakteristika udarila je tempo kojim će se stvari događati, jer je dinamika ulice i pritiska masa e, prisilila oficira da donose odluke koje nisu bili predvidjeli i na taj način se ubrzavao ritam događanja. Jedan primjer samo, predviđeno je da bome oslobađanje svih političkih zatvorenika, ali kad je to započelo, kad je u zatvoru pored Lisabona Kašijaš, kad su oslobađeni, su mase tako došle u taj zatvor i e, nastoje nere, tako da su zapravo pušteni svi <laughs> zatvorenici, a ne samo ovi koji su trebali biti pušteni. Dolazi dakle novi moment, nova politička slika, legalizacija političkih partija. Na scenu je odmah stupio PCP, Komunistička partija Portugala, nakon pola stoljeća ilegalnosti, socijalistička partija je osnovana godinu dana prije 73. u Njemačkoj, a Alvar Kunjal i Mario Suareš, Alvar Kunjal generalni sekretar komunističke partije i Mario Suareš, to je isto, ali socijalističke partije, vratili su se iz egzila gdje su bili u Parizu. Interesantno je, oba su pravnici i većinom su pravnici u politici <laughs> djelovali u tim prvim godinama, odnosno imali dominantnu ulogu. Tajna policija u Portugalu nikad nije bila velika. Mijenjala je ime kada je pokušan atentat na Salazara 1937. imala je kraticu PVDE. Kada je u revoluciji Karanfila konačno zbačen režim koji je uspostavio Salazar, imala je kraticu PIDE ili PID David Birmingham piše da tajna policija nikad nije imala više od 2000 pripadnika, ali na njih je dolazilo oko 10.000 doušnika koji su bili raspoređeni u gotovo svakom selu ili instituciji. O značenju tajne policije kazuje i činjenica da nakon što je Salazar pao sa stolice za pedikuru i teško se ozlijedio, pored njega na bolesničkoj postelji u trenutku kada se odlučivalo o njegovom nasljedniku je sjedio šef tajne policije, a ne predsjednik države ili načelnik glavnog stožara. David Birmingham piše više. Brižljivo održavane glasine da tajna policija koristi mučenje, zatočenje, pa čak i ubojstva, povećale su njezinu efikasnost u gušenju političkih rasprava u Portugalu i kasnijem širenju straha u kolonijama. Salazar je opravdavao kako je govorio par udaraca kako bi se teroristi prisilili na priznanje i da se spase životi nevinih. Ali strah je postao dobro izbrušeno oružje u njegovim rukama i prolaznicima na ulici ispred policijskog stožera omogućeno je da čuju krikove zatočenika koji su bili podvrgnuti grubim ili rafiniranim metodama mučenja. Takav sustav brzo je prepoznavao protivnike režima i zatvarao ih. Doduše nije uvijek sve bilo sjajno. Godine 1949. PID je uhapsila Alvara Kunjala, jednog od istaknutih članova komunističke partije Portugala. Kunjalu to nije bilo prvo hapšenje, ali ovoga puta je u zatvoru provao 11 godina, sve dok nije spektakularno pobjegao iz njega. Kunjalov bijeg bio je tako velika sramota za Pid da je ona čak pustila glasinu da je on pobjegao u sovjetskoj podmornici koja ga je čekala ispred zatvora u Peničevu. Kada je 1974. pao režim, u Portugal su se počeli vraćati svi oni koji su pred tajnom policijom morali bježati u inozemstvo. Jedan od povratnika bio je čovjek koji je spektakularno 1960. pobjegao iz zatvora. Alvaro Cunhal, dakle generalni sekretar komunističke partije, je portugalski pisac i političar i život je posvetio idealu komunizma i svojoj stranci. Krajem 30. ga prvi puta PID, politička policija, hapsi i muči u zatvoru. Većinu vremena provodi u ilegali i uspješno organizira stranački rad uživa snažnu podršku, kao i cijela stranka, komunističke partije Sovjetskog saveza. Više puta završava u zatvoru. 60. godine uspješno bježi iz posljednjeg zatvora u kojem je bio i odlazi u egzil a na godinu, dakle 61. postaje glavni tajnik Komunističke partije Portugala i tu će dužnost vršiti sve do 1992. godine, e, kad se zbog godina i narušenog zdravlja povlači iz aktivne politike. U njegovom razdoblju, odnosno u razdoblju do revolucije Karanfila, komunistička partija Portugala jedina je organizirana opozicijska snaga u zemlji. Da bome ilegalna, ali jedina organizirana opozicijska snaga u zemlji. Odmah nakon revolucije Karanfila vraća se iz Pariza u zemlju, sa aerodroma izravno odlazi na sastanak sa Spinolom i održava sastanak sa Marijem Suaršem koji je na čelu socijalističke stranke. O njegovom osobnom životu je malo poznato. Razlog je tome s jedne strane to što je veći žio života naprosto proveo u ilegali, živeći pod raznim pseudonimima. S druge strane, odbacivao je kult ličnosti, odbijao da piše autobiografiju i rijetko davao intervjue. I time stvorio oko sebe jednu auru, karizmatsku auru koja mu je dala dodatni autoritet među, ne samo među članovima stranke, nego i u društvu općenito. Također nije dopuštao, na primjer, da u demokraciji njegova fotografija bude rabljena u predizbornim kampanjama jer opet kolektivno mora prevladavati nad individualnim i tadašnji plakati i televizijski spotovi e, u predizbornim kampanjama koji navode na glasanje za komuniste nisu nikada osobni, nikad nema osoba, postoje mase samo ili barem grupe koje se snimaju ili fotografiraju. Alvaro Kunjal bio je legendarna figura, čovjek koji je uspio pobjeći iz zatvora nakon 11 godina provedenih u njemu. Ali Kunjal je bio staljinist, koji je komunističku partiju Portugala držao podalje od svih reformskih kretanja. Njemu su i Hruščovljeve reforme bile previše, bilo kakav govor o eurokomunizmu, koji je predvodila talijanska komunistička partija na čelu s Enrikom Berlinguerom, nije bio u partiji dopušten. Takav kruti stav nije se svidio velikoj većini lijevih intelektualaca – sve one koji nisu bili lijevo orijentirani, takav je stav plašio. U takvoj situaciji najviše je korist imao jedan drugi politički izgnanik, koji se nakon revolucije Karanfila vratio u Portugal. I on je počeo političku karijeru kao komunist, ali zbog partijske rigidnosti izašao iz partije i kasnije osnovao socijalističku stranku. Ime tog čovjeka je Mario Soares. On će postati jedan od najvažnijih ljudi u novijoj povijesti Portugala. Kao profesor i odvjetnik djelovat će u raznim opozicijskim udrugama i braniti političke okrivljenike, aktiviste protiv Salazarove diktature. Prvi put je on sam uhapšen već 46. godine i on će kao i u Kunjal do odlaska u izbjeglištvo upoznati većinu portugalskih zatvora od osude od samo nekoliko mjeseci do godinu dana zbog opozicijskih aktivnosti protiv diktature, bit će deportiran na Svetoga Tomu, sam Tome i Prisipeta da portugalsku koloniju, gdje će napisati svoju prvu od svojih brojnih knjiga programatskog karaktera, zove se Portugal s Brnjicom, ali ona će biti objavljena u Francuskoj, nije mogla biti objavljena naravno u Portugalu. Odlazi u francusko izagnanstvo, a u Švicarskoj gdje je toga neko vrijeme proveo, osnovao je portugalsku socijalističku akciju, ASP. I nakon osnivanja ASP-a kreće u široku akciju pridobivanja međunarodne potpore za napore na rušenju Salazara i njegove nove države. Sugovornici su mu brojna istaknuta imena tadašnje lijeve evropske e, socijaldemokracije, e, na primjer Willy Brandt u zapadno Njemačkoj, Olaf Palme u Švedskoj, Bruno Krajski u Austriji. Jedno sam s njim razgovarao u travnju 2005. godine i ispripovjedao je epizodu svoga susreta sa Josipom Brozom Titom iz toga perioda, dakle prije revolucije do susreta je došla na preporuku Vilija Branta. Vili Brant je Titu preporučio da primi Suareša. E, Suareš se tada kad smo razgovarali nije mogao sjetiti točnog datuma, vjerojatno je to bilo 69. ili 70. godine, no Suareš se jasno sjećao boravka u Beogradu i potom razgovora s Titom koji ga je, kaže on, odlično ugostio. Suareš je naime bio veliki gurman i bon vivan općenito, a jugoslavenska je diplomacija o njemu očito imala dobre informacije i znala kako udobrovoljiti ovakve goste. Proboravio je e, tjedan dana Beogradu i za to su ga vrijeme vodali po restoranima, ne samo u Beogradu, nego i u Novom Sadu, kaže on gdje se izvrsno jelo, ali kad ga je Tito konačno primio, zatražio je pomoć u oružju kako bi podugao oružani ustanak u Portugal. Tito mu je odbio taj zahtjev, odgovorio je da mu ne može udovoljiti iz dva razloga. Prvi je razlog bio taj što je, kako kaže suarš prema saznanjima koje ima jugoslavenska diplomacija, nije socijalistička partija ta, nego je portugalska komunistička partija jedina organizirana politička snaga u Portugalu. Portugalski komunisti su bili tada partija saljinističkog tipa, djelovale u ilegalnom periodu, a jednim dijelom nakon 74. pod okrinjem SSR-a, i Tito očito, pored pragmatičnih razloga, nije htio narušavati osjetljive odnose s Moskvom, s jedne strane, a s druge strane Portugal je bio član NATO-a. Dakle, nije htio hvariti odnose ni sa SAD-om, to više što je važnost Portugala za zapadni svijet bila naglašena. 17. veljače 1970. američki predsjednik Richard Nixon potpisao direktivu nacionalne sigurnosti broj 40. Njome je izmijenio način na koji se nadzire rad tajnih operacija koje po svijetu izvode Sjedinjene američke države. Komitet 40 postao je tijelo koje je nadziralo i planiralo te operacije. 27. rujna 1974. godine za taj komitet pripremljen memorandum s naslovom Planovi za političke operacije u Portugalu. Na početku dokumenta u njegovom sažetku pisalo je ovo je prijedlog za tajnu akciju koja za cilj ima održavanje stabilne vlasti u Portugalu koja će osigurati nastavak prisutnosti Sjedinjenih država u bazi na Azorima kao i poštovanje portugalskog članstva u NATO savezu. Revolucija Karamfila privukla interes velikih sila. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2023. godina.